Մի անգամ նույնիսկ անդրադարձել եմ իմ գրելու ողջ պատմությանը։ Սկզբում գրում էի բանավոր։ Ինչու? Դե ես այն ժամանակ տարաճանաչ չէի, դպրոց չէի հաջախում, շատ փոքր էի, այդ պատճառով էլ տարերը չէի ճանաչում ու գրում էի հենց այդպես՝ բանավոր, բերանացի։ Այդ ժամանակից ի վեր ամեն օր հյուսվում է իմ հեքիաթը, Սա իմ ենթադրության արձագանքն է, որին հանդիպեցի իմ զրուցակցի Անուշ Թասալյանի ավազե ամրոցը գրքի առաջաբանում։ Անուշ Թասալյանը Եղիշե Չարենցի տուն թանգարանի գլխավոր ֆոնդապահն է։ Նրա հետ զրույցում հայտնաբերեցինք, որ ինքը նաև ստեղծագործում է։ Բարև ձեզ, Տիկին Անուշ։ Բարև ձեզ։ Տիկին Անուշի ենթադրում եմ, որ նաև ստեղծագործում եք։ Այո, ստեղծագործում եմ, ունեմ էսսեներ, վերջին շրջանում էսսեներ, որոնք տարբեր բնույթի, տարբեր բովանդակության ստեղծագործություններ են, խոհեր են կյանքի մարդու մասին։ Թանգարանային միջավայրն է ստիպում ձեզ ազդեցություն թողնում ձեզ ստեղծագործելու համար Չարենցյան շնչի ազդեցությունը կա Պիտի ասեմ, որ ստեղծագործել սկսել եմ շատ վաղուց, դեռևս դպրոցական տարիներից եւ մինչ թանգարանկանն եմ ստեղծագործել։ Դպրոցական տարիներին մի տետր ունեի, կանաչ տետր բոլորիս հայտնի բարակ տետրերը, որտեղ հավաքում էին բոլոր ստեղծագործությունները եւ բախվախած պահում ինչպես ցանկացած դպրոցական երեխա այդ երկյուղով այո վախորած պահում է այդ տետրակը եւ հետո դա ինձ անընդհատ նեղություն էր տալիս Ծանր էր այդ գախնիկը պահել։ Ծանր էր, գախնիկ չէր այդտեղ, բանաստեղծական տողեր էին, գախնիկ չկար, բայց ինձ համար լույս աշխարհ բերել է դա բավականին դժվար էր եւ մի օր էլ երբ թոնրի խորովածի ու արարողություններ թոնիր էին վառում, ես այդ տետրոբակի գցեցի այդ կրակի մեջ թոնրի մեջ, հետո իհարկե այդ մասին գրեցի թեթևություն եւ հետո այդ մասին գրեցի նաեւ չգրելու արվեստի մեսեյում այդ տետրակի մասին անդրադարձա նաև այդտեղ Երևի թոթովանքներ էին առաջին քայլերը բնականաբար բոլոր ստեղծագործողների նման թոթովանքներ էին պարզապես դրանք ինձ նեղություն էին տալիս հետո բավականին ժամանակ չէի գրում չէի անդրադառնում հետո ստեղծվեց մի վիպակ ավազե ամրոցը որ տպագրվեց կոവിഡ്ի ժամանակ արդեն երբ որ տանն էինք եւ վերանայելու իրերը կյանքը վերանայելու կարիք ժամանակ ունեինք այդ ժամանակ ես հասկացա որ իմ գրապահարանի դարակում մի կերպակ է մնացել շատ վաղուց գրված, որը թեպետ համակարգչային տարբերակով հավաքվել էր եւ շատ-շատ մարդիկ իմ մտերիմները բոլորը իմ ընկերները աշխատանքային ընկերները կարդացել էին, բայց այդ տետրակը այդպես էլ մնացել էր եւ կարիք ուներ տպագրության։ Այդ ժամանակ արդեն տպագրեցի ավազե ամրոցը, իսկ նախքան տպագրվելը ունեցել էի շատ կարծիքներ, ինձ համար շատ հետաքրքիր էր, ովքեր կարդում էին, իրենց կարծիքը գրավոր թողում էին եւ երբ որ հրատարակում էինք ավազե ամրոցը, մտածեցի, որ արժե այստեղ մի կարծիք դնել, փնտրեցի ու գտա առաջինը հենց ձերքից տակ ընկավ Գոհար Չարենցի կարծիքը, որով էլ սկսեցինք վիպակը։ Բարեկամներ, իսկ Գոհար Չարենցն այսպես է արտահայտվել, որը գրքի առաջաբանն է։ կարդացի, ինչպես ասում են, մի շնչով։ Առաջին իսկ տողերից ինձ հրապուրեց ոճը, գուցե մի քիչ սարոյանական, որով գրվել էր պատմվածքը։ Պարզ, բայց ոչ պարզունակ, առանց պաճուճանքների, առանց բարդ փիլիսոփայական մտքերի, Ուղակի կյանքը, ինչպես որ կա, որ ինքնին արդեն բարդ է ու ողբերգական։ Կերպարներն այնքան շոշափելի են, որ կարծես անցնում են կողքով, քեզ հաղորդելով իրենց զգացմունքները, կիսելով իրենց ցավը, պատմվածքը դաստիարակչական ուսուցողական նշանակություն ունի։ Ճիշտը սխալից, առաջնայինը երկրորդականից զանազանելու միտում։ Չնայած իր ողբերգական ընթացքին քեզ չի ճնշում եւ չի թողնում, որ դու էլ, ինչպես գլխավոր հերոսը, կորցնես քո հումանիզմը, լավատեսությունը։ Տիկինան ժամյակ տպագրված գիրքն է ավազե ամրոցը։ Առայժմ այո։ Եվ ինչու ավազե։ Ավազը, որովհետև հիմնավոր չէ, խարխուլ է ամրոց, որ կառուցվել էր ոչ ամուր սյուների վրա։ Դա մի մարդու կյանք է, ավելի ճիշտ երկու, երկու մարդկանց կյանք, ովքեր տարբեր տարիների, տարբեր հասակի, տարբեր փորձությունների միջով են անցել եւ ի վերջո հանդիպել են իրար։ Ստացվում է, որ այդ ավազի ամրոցը այդ մարդկանց կյանքն էր, ովքեր որ ամեն ինչ արել էին, հասել էին ամեն ինչի, բայց անձնական կյանքում այդպես էլ երջանկություն չէին ունեցել։ Հիմա շարունակում եք գրել։ Գրում եմ, այո։ Արձակ, շապացո, երբեմն արձակ, երբեմն չապացո, ամեն օր մրոտում եմ, ամեն օր սևագրում եմ։ Սանքելի մի գրքի տեսքով։ Մի գուցե, մի գուցե, դեռևս որևէ բան չասեմ, հնարավոր է որ եւս լինի մի գիրք։ Իսկ կարող ենք հատված լսել ավազի ամրոցից։ Երևի ես կարդամ հենց իմ մասին այստեղ գրված է, որ ես շատ վաղուց եմ գրում, մի անգամ նույնիսկ անդրադարձել եմ իմ գրելու գրեթե ողջ պատմությանը։ Սկզբում գրում էի բանավոր, ինչու, դե ես այդ ժամանակ տարաճանաչ չէի, դպրոց չէի հաճախում ու ես բանավոր գրում էի։ Մենք ունեինք մի հսկայական գրադարան տանը, ամբողջ պատի երկայնքով, ու ես կանգնում էի այդ հաստափոր գրքերի մոտ ու ես Երանի էի տանցային մարդկանց, ովքեր այդպիսի գրքեր են թողել ու ես մտածում էի, որ մի օր որ երևի ես էլ պիտի ունենամ այդ գիրքը ու քանի դեռ դպրոցահասակ չէինք, այդ տարիքում ավելի ինքնավստահ, ես կարծում էի մտքում բանավոր արդեն գրքեր եմ գրել։ Իսկ մի քանի գիրք, իսկ մի քանի գիրք։ Հետո երբ արդեն սկսեցի տարերը ճանաչել դպրոցում եւ հենց այդպես այդ ժամանակից ի վեր ամեն օր հյուսվում է իմ հեքիաթը, ամեն օր մի բան հորինվում է։ Անուշ Թասալյանը տարբեր թեմաներով է գրում։ Նրա պատմվածքներից մեկի իր բարերով անիրական ընթերցողի տպավորությամբ իրական հերոսը Նարեկն է, որը Ֆրանսիայից վերադառնում է հայրենիք եւ իր մասնագիտությամբ ծառայում հայրենակիցներին։ Պատերազմի օրերին մի կարճ պատմվածք գրեցի, որ հրատարակվեց 2020 թվականի դեկտեմբերին մշակութային հրապարակում։ Պատմվածքը կոչվում է Ես հանդիպեցի ինձ։ Խոսքը մի մարդու մասին է, ով երկար տարիներ ապրել է Ֆրանսիայում, կարծել է թե ինքը ֆրանսիացի է, բայց ողջում է արմատներով հայ է, եւ ինքը բժիշկ է եւ վերադառնում է պատերազմի օրերին եւ բժշկում մարդկանց։ Մի օր պատերազմը կավարտվի։ Ինքն իրեն հույս տվեց։ Վիրաբույժն ու ցաներ վիրահատությունից հետո հոգնած մեկնվեց բազմոցին։ Դիմացի հայելին խոսեց իր անխնամության մասին ու ոլորապտույտ լաբիրինտներով ետ տարավ դեպի մտածրի երազանք։ Թե ես արել է դոկտոր նորը բերեմ, աղոտ լսվեց պատերազմի օրերին հարազատացած ձայնը, բայց ոչ մի արձագանք հայելին խշռել էր իրականությունը։ Այդ դոկտորը, որի մասին եւ խոսում ենք, Ֆրանսիայի հարավում ծավալած փոքրիկ գյուղաքաղաքի մի դպրոցական էր, ով տարիներ շարունակ կարծել էր, որ ինքը ֆրանսիացի է, բայց անունը Նարեկ եւ մի օր, երբ նոր ուսուցչուհին մտնում է դասարան ու զարմացած հարցնում ինչու Նարեկ, երեխան դպրոցահասակ այդ ժամանակ հետաքրքրվում է հանկարծակի է գալիս եւ գալիս է տուն ինչու նարեկ եւ ինչու ինքը ունի միայն մայր բարձվում է հայրը զոհվել է Ղարաբաղյան առաջին պատերազմում եւ ինքը իր հորը չի տեսել եւ նույնիսկ այդ մասին չգիտի։ Հետագայում Նարեկը դառնում է վիրաբույժ եւ վերադառնում է հայրենիք իր առաքելությունն անելու։ Ինչու մի օր հանդիպեցի ինձ, որովհետեւ ինքն իրեն բացահայտում է մի օր բայց դա դե- իրականության հետ ամենևին կապ չունի։ Դա ստեղծագործություն է, բայց երբ տպագրվել էր իմ ընկերներից, իմ ընկերուհիներից մեկը զանգեց ինձ։ Ինչ կարող ես ասել ով է Նարեկը, <laughs> հարցրեց։ Ով է Նարեկը։ Այսինքն հետաքրքրել է նրա։ Հետաքրքրել է, ինչ կարող ես ասել ով է Նարեկը։ Նարեկը գոյությունի միայն գրքերում ասացի։ Դե ոչ միայն գրքերում, այդպիսի նարեկներ կան կյանքում, իրական կյանքում, հաստատ կան։ Եվ ամենևին էլ գոյություն չունեցող նարեկ չէ, դա ինչպես դուք եք պատկերացնում։ Գոյություն ունեցող է, իհարկե։ Այո, մենք հայերս բրբտող ենք, մենք ընտրում ենք այն մասնագիտությունը, որ ավելի շատ առաքելություն է եւ օգուտ հայրենիքի։ Իհարկե գոյություն ունեցող է, բայց այս պարագայում գոյություն չունեցող է։ Շնորհակալ եմ Անուշ, հաճելի հանդիպում էր, հաճելի զրույց էր։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Կարծում եմ ելի կհանդիպենք։ Սիրով։ Բացվող ծրարներ հաղորդաշարն է եթերում։ Բարեկամներ եւ թողարկման վերջին հատվածում առաջարկում ենք լսել հատված Անուշ Թասալյանի Ավազե ամրոցը Վիպակից։ Առավոտն ուշանում էր, Ջոնին այլևս ուշ չուներ տանը մնալու դուրս եկավ պարտեզ, գնաց հասավ հաստաբուն կաղնիներին, նստեց շիրմակարին ու զրուցեց պարոնի հետ։ Հետո շտապ վեր կացավ, հրաժեշտ տվեց բոլորին ու գնաց նավահանգիստ։ Այնտեղ նավն արդեն կազմ պատրաստ սպասում էր։ Անձնակազմը գլխի խոնարումով ողջունեց պարոնին։ Նավապետը զեկուցեց, որ պատրաստ են նավարկելու ու ամենքն իրեն են սպասում։ Պարոնին էլ հենց դա էր պետք հրամայեց գործի անցնել։ Արևագալը նավի վրա դիմավորեց։ Արևն այսօր խորրթավոր ժպտում էր, կամ գոնե այդպես թված Ջոնիին։ Նա ամեն ինչին այսօր վախվորած աչքերով էր նայում։ Եկել էր ժամանակը, երբ պիտի պատասխան տար։ Ջոնիի սիրտը տագնապից վերուվար էր անում, լեզուն կապվել էր, նա վախենում էր որևէ հարց տալ, վախենում էր անսպասելի տխուր պատասխաններից, այնքան էր երազել նորից լինել այս տանը, բայց երբևէ չէր պատկերացրել, որ իրեն մի այսպիսի մարդ կընդունի եւ այն էլ հյուրիկ արխավիճակով հարազատ մորտանը, որ ամեն ինչ դեռ այնքան հարազատ էր, ու պատերն ասես բղավում էին, որ նա այս տան բնակիչն է եղել, Այստան ապերախտ զավակը։ Կարծես հարազատների փոխարեն իրենք էին հարցնում նրան, թե ուր էր մինչև հիմա։ Արդեն մայրամուտ էր, երբ Ջունին դուրս եկավ տնից ու քայլերն ուղեց դեպի այն նավը, որ սպասում էր իրեն ափին։ Արևն այնքան էր իջել, որ կարծես կրացել էր համբույր տալու գեղեցկուհի ծովին, ու ծովն ամոթից շարագունել էր։ Ջոնի Ստրայզները հասավ ծովապ։ Նայեց ու տեսավ, որ ծովի ալիքները մաքրել տարել էին իր կոշիկի հետքերը։ Մաքրել էին այնպես, ինչպես դա արեցին տարիներ առաջ։ Այստեղ գալուց նա դեռ հույս ուներ, իսկ հիմա էլ ոչ մի հույս ու պատրանք, կորավ ամեն ինչ, ինքը կգնա, կգնա ու էլի կապրի իր ճոխ կյանքով, ու դարձյալ օրեր կանցնեն, ու կմորանա ամեն ինչ, ժամանակը դաժան է, Արցունքները թափվեցին ու քարսիր տղամարդն առաջին անգամ ազատություն տվեց իր հույզերին։ Նա կռացավ ու մի ավազե ամրոց սարքեց, այն ամրոցը, որ իր հարազատ տղային փառք շնորհեց։ Այդ ամրոցն իր կյանքն էր, ավազի վրա կառուցված ու ավազի նման խարխուլ։ Նա քայլերն ուղեց դեպի նավը։ Երբ նավը մի փոքր հեռացել էր ափից, Ջոնի Ստրայզները տախտակամածից տեսավ, թե ինչպես ալիքը քանդեց իր սարքած ավազե ամրոցը։ Դա իր կյանքն էր, որ ամրոցի պես քարուքանդ վիճակում էր տեսնես երբևէ կկարողանա որոնել, գտնել ու իր շուրջը հավաքել սիրելի մարդկանց։ ավարտվեց բացվող ծրարներ հաղորդաշարի օրվա հունիսի 30-ի թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր Երևանի Եղիշե Չարենցի տուն թանգարանի գլխավոր ֆոնդապահ Անուշ Թասալյանը, ով նաև ստեղծագործում է։ Զրույցը վարում էր Վարդուհի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյան։ Կհանդիպենք